Мәтта баян қылған хуш хабар. Бірінші баб. Әйсо Мәсихнең нәсәб намысы. Әйсо Мәсихнең әҗдатлары. Әйсо Мәсих Давуд патшаның авлады. Давуд патша булса, Ибраимның авлады. Ибраим Исхакның атасы. Исхак Якубның атасы. Yaqub, Yahuda ва уның кыйындошларының атасы. Yahuda, Tamardan tug'ilgan Paras va Zarohning otasi. Paras Hesronning otasi. Hesron Romning otasi. Rom Aminadabning otasi. Aminadab Naqshonning otasi. Naqshon Salmonning otasi. Salmon Rahobdan tug'ilgan Boazning otasi. Boaz Ruddun tug'ilgan Obidning otasi. Obit Yeshayning otasi. Ишай Давуд патшаның атсы. Давуд патша Урияның аялдың туылған Сулайманның атсы. Сулайман Рехабамның атсы. Рехабам – Абияның атсы. Абия Асаның атсы. Аса Яхошафатның атсы. Яхошафат Йорамның атсы. Йорам Узияның атсы. Узия Йотамның атсы. Йотам Ahazның атсы. Ahaz Езикияның атсы. Езикия Манасәнең атсы. Манасә Амонның атсы. Амон Йошияның атсы. Йошия İsrail əvladları Babilonğa sürgün qılınğanda tuğulğan Yakoniya və onun qərindəşlərinin atısı. Yakoniya İsraillə Babilonğa sürgün bolğandan keyin tuğulğan Şaltiyəlinin atısı. sholtiyal zerubobilning otasi zerubobil obihudning otasi obihud alyoqimning otasi alyoqim azorning otasi Азор sadoqning otasi sadoq ohimning otasi ohim alihudning otasi alihud alazorning otasi alazor matonning otasi maton yoqubning otasi yoqub Мәриямның ире Юсупның атсы. Мәриям болса, Мәсих деп аталган Әйсаның апсы. Бундак булганда Ибраһим пәйғамбәрдің Давуд патшақыча 14 авлат. Davud padşahtın Исраилла Бабилонга sürgün кылынгычымы 14 авлат ва ula Бабилонга sürgün boğandın Мәсих дөньяга kegengi кадәр oxşaşla o'n to'rt avlod o'tgan ayso masihning dunyoga kelishi mundoq bo'lgan maryam bilan yusufning cheyi ishkuzilgan edi biroq ular nikohlanib birlishishdan ilgari maryamning muqaddas ruhdan homildor bo'lganligi ma'lum bo'ldi maryamning loyihi yusuf durust odam bo'lg'ashqa maryamni haloyiq oldida nomusga qoldirmaslik uchun uningdan jimjitla ayrilib ketmekçi bo'ldi biroq u bu ishni o'ylab yurganida parvardigorning bir farishtasisi uning tushida ko'rinib ey Davud Paşa'nın avlodi yusuf maryamni amringa ilişkin qo'rqma chunki tuğulduğun bola muqaddas ruhdan kelgan u bir o'g'il tug'idi uningga Eysa, parvardigor qutqizdi deb ism koygun, chunki u o'z xalqini gunohlaridan qutqizdi dedi mana bular parvardigorning payg'ambar orqali pok qiz homildor bo'lib bir o'g'il tug'di uning ismi immanuel xudo biz bilan billa deb qo'yildi degan so'zning amalga oshirilishidir yusuf o'yg'unib parishning dinini qilib maryamni amriga oldi lekin maryam bo'shong'icha uning bilan bir yostiqqa bosh qo'ymidi bola tug'ilganda yusuf uningga ayso deb ism qo'ydi